Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը 2017 թվականի առաջին կիսամյակում խախտվել է շուրջ 9000 անգամ։ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է Արցախում նոր գաղափարներ զարգացնելու համար ավելի լայն հնարավորություններ ստեղծել։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից Հայաստանն ակնկալում է առավել հասարակական մոտեցումներ։ Արցախ էներգոյի հադրութի շրջանային մասնաճյուղն արդեն իսկ ձմռան նախապատրաստական աշխատանքներ է իրականացնում։ Արցախի գիտական կենտրոնում նշվել է կենտրոնի հիմնադիր տնորենի Հոբելյանը։ Ստեփանակերտում կայացել է ազգև հայրենիք կրքի շնորհանդեսը։ Ռուսաստանի Դաշնության արդարադատության նախարարությունը պատրաստ է զբաղվել լապշինի փոխանցման հարցով հայ ձյուդոիստը դարձել է Սուրդ Օլիմպիկ խաղերի արծաթե մեդալակիր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում իրադրությունը հարաբերական հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, հիմնականում կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Ըստ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների ամփոփագրի 2017 թվականի առաջին կիսամյակում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 9000 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 121000 գրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև Spike հակատանկային կառավարվող հրթիռ 3 արկ, TR-107 տիպի համազարգային հրթիռային կայանքներ 5 արկ, D-30 դե եւ D-44 դե տիպի հրանոթներ 244 արկ, 60, 82 եւ 120 մմ-անոց mm ականանետներ 1373 արկ, տարբեր տիպի նռնականետներ 250 արկ։ 2017 թվականի առաջին կիսամյակում ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները մի քանի անգամ դիմել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձերի, որոնք պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների կողմից ժամանակին հավաստանշվել են եւ հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել։ Այստեղ հատուկ հիշատակման է արժանի փետրվարի 25-ին ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների արևելան ուղությամբ ձեռնարկված դիվերսիոններ թափանցման փորձը, երբ կրելով կատարյալ անհաջողություն, հակառակորդը հայկական առաջնագծին մոտակա տարածքում թողնելով 5 դիակ, ստիպված նահանջեց ելման դիրքեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը 2017 թվականի առաջին 6 ամիսներին շարունակել են առաջնագծում լինել թելադրողի դերում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը լույս հիմնադրամի կրթաթոշակառուների հետ հանդիպմանը երիտասարդներից մեկին խոստացավ զրուցել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Արցախում նորարարական գաղափարներ զարգացնելու, հենց այնտեղ գործունեությունը շարունակելու համար երիտասարդներին ավելի լայն հնարավորություններ տալու մասին։ Կրթաթոշակառուն նշել էր, որ ուրախ կլինի գործունեություն ծավալել Արցախում եւ մնալ այնտեղ։ Նախագահը խոստացավ, որ Արցախում կստեղծվեն համապատասխան հնարավորություններ։ Եթե խոսքը սկզբունքորեն Արցախի մասին է, դա կարելի է անել նույն Թումո կենտրոնի հիման վրա։ Մենք այդ հնարավորությունը կստեղծենք, ասել է Սերժ Սարգսյանը վստահեցնելով, որ Արցախում երիտասարդները կարող են ունենալ ավելի մեծ հնարավորություններ, քան Երևանում։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսին։ Ողջունելով դեսպանին Արմեն Աշոտյանը բարձր է գնահատել երկկողմ հարաբերությունները, այդ թվում միջխորհրդարանական մակարդակում։ Իր հերթին դեսպան Միլսը կարևորել է միջխորհրդարանական համագործակցության խորացումը։ Հանդիպան ընթացքում կողմերն անդրադարձել են տարածաշրջանային հիմնախնդիրներին։ Զրուցակիցները կարևորել են տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության ապահովումը, արկա հակամարտությունների խաղաղ կարգավորումը։ Այս համատեքստում անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը Արմեն Աշոտյանը կարևորել է հարցի խաղաղ լուծումը, տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովումը եւ բարձր է գնահատել այս հարցում ԱՄՆ-ի դերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։ Արմեն Աշոտյանն ընդգծել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից Հայաստանն ակնկալում է առավել հասարակական մոտեցումներ։ Հանդիպման ավարտին կողմերն անդրադարձել են նաև հետագա համագործակցությանն ու անելիքներին։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Արցախ էներգոյի հատրութի շրջանային մասնաճյուղն արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքները իրականացնում առաջիկա ձմռան նախապան էլեկտրական հոսանք ապահովելու համար։ Հերրակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Էներգո Փակ բաժնի ինտերական ընկերության հադրութի մասնաճյուղն անցած տարի եզրափակեց բարձր ցուցանիշներով։ Նախատեսված պլանների կատարման հետ միաժամանակ զգալի աշխատանքներ են կատարվել հենասինների ուղղման, տրանսֆորմատորների փոխման, լարերի վերանորոգման եւ մեկուսիչների փոխարինման ուղղությամբ։ Ինչպես նշեց Մասնաճյուղի տնօրեն Վիգեն Աղաջանյանը, նման հաջողությունները պայմանավորված էին կոլեկտիվի բոլոր աշխատողների պատասխանատվությամբ եւ կարգապահությամբ։ Ամեն ինչ արվել է բացի ծրագրավորված անջատումներից, որպեսզի էլեկտրական խափանումներ չլինեն շրջանում։ Ինչպես նշեց Վիգեն Աղաջանյանը, 2017 թվականին եւս լավ է սկսել։ Անցած 6 ամսում 10 կիլովատ օթային գծերում փոխարինվել է 45.04 կիլովատ օթային գծերում 40 հենասյուներ։ 12 կիլոմետր հաղորդալար փոխարինվել եւ հզորացվել է թվով երկու ուժային տրանսֆորմատոր։ Այն զորամասի օթային գծում շուրջ 30 կիլոմետրի վրա կատարվել է վերակառուցման աշխատանքներ։ 10 եւ 04 կիլովատ օթային գծերում քննասիների ուղղման, ծառահատման, լարեի վերանորոգման եւ մեկուսիչների փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվել շրջանում։ Ներայն հարցին, թե ինչքան էլեկտրոէներգիա է մուտք գործել շրջան, Մասնաճյուղի տնօրեն Վիգեն Աղաջանյանը պատասխանեց. Շրջան մուտք է գործել 8.1 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, օթային գծերը առաքվել 7.2 միլիոն կիլովատժամ, ապրանքային արտադրանքը կազմել է 6.7 միլիոն կիլովատժամ։ Ծախսված էլեկտրոէներգիայի դիված հավաքագրվել է 255 միլիոն դրամ, նշեց մասնաճյուղի տնօրենը։ Այդ թվում բնակչությունից 90 միլիոն սպառողներից 165 միլիոն։ Շրջանում ընդհանուր բաժանորդների թիվը կազմում է 4613 մարդ։ Բնակչությունը 3896։ Արջերում լարված օրեն է սպասում։ Չնայած բնակլիմայական բարդ պայմաններին մասնաճյուղում աշխատանքներ են տարվում միջև տարվա վերջ պետք է փոխվի 10 կիլովատ օթային գծերում 50 հենասյուն 15 կիլոմետր հաղորդալար իսկ 04 կիլովատ օթային գծերում 170 հենասյուն եւ 12 կիլոմետր հաղորդալար։ Դա բավականին բարդ եւ դժվար աշխատանք է։ Հաշվի առնելով, որ արժեւուն ձմերը իսկ այդ ժամանակ ավելի շատ էլեկտրոէներգիա է ծախսում, մասնաճյուղի ոչ անձնակազմ ամեն ինչ անում է, որպեսզի շրջանում ապահովեն անխափան էլեկտրոմատակարարումը։ Շարունակ մենք լուրերի թողարկումը։ Երեք Արցախի գիտական կենտրոնի նիստերի դահլիճում նշվել է կենտրոնի հիմնադիր տնորեն, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, Ռուսաստանի Դաշնության ակադեմիկոս Սեմյոն Բաբայանի ծննդյան 85-ամյակը։ Կենտրոնի տնորեն Ստեփան Դադայանը նշելով, որ Սեմյոն Բաբայանն Արցախի հանրապետությունում եւ նրա սահմաններից դուրս միշտ էլ մեծ հարգանք է վայելել, կոլեկտիվի անունից շնորհավորել է Հոբելյարին, ցանկացել նրան առողջություն, հաջողություն եւ երկարակեցություն։ Հովելարին ուղված շնորհավորանքի խոսքով հանդես են եկել գիտական կենտրոնի քարտուղար Վալերի Ալեքսանյանը, ազգային ժողովի փոխոսնակ պատմական գիտությունների դոկտոր Վահրամ Բալայանը, վանասիրական գիտությունների թեկնածու Արցախի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Օֆելա Բաբայանը, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Արցախի պետհամալսարանի պրոֆեսոր Արկադի Թովմասյանը, գիտական կենտրոնի աշխատակիցներ։ Վերջում Սեմյոն Բաբայանը շնորհակալություն է հայտնել իր հասցեին ասված ջերմխոսքերի համար։ Ես իմ ամենակարևոր աշխատանքներն իրականացրել եմ այստեղ։ Արցախում աշխատել եմ տարբեր ոլորտներում, ես ամեն ինչ արել եւ անում եմ հանուն իմ երկրի, հանուն հայ ժողովրդի։ Արցախի ժուրնալիստների միության գրասենյակում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Հովանես Քաջազնունու ազգ եւ հայրենիք գրքի շնորհանդեսը։ Հրատարակության խմբագիր Civilnet լրատվական կայքի լրագրող Հայկական ուսումնասիրությունների անի կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանը միջոցառմանն անդրադարձել է գրքին, որը պատմում է Հովանես Քաջազնունու մասին, այնուհետև խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ադրբեջանը 1917-ից 1921 թվականների թեմայով։ Թաթուլ Հակոբյանի խոսքով հայ քաղաքական ու փիլիսոփայական մտքի պատմության այս բացառիկ աշխատությունը ազգ եւ հայրենիքը առաջին անգամ հատվածաբար տպագրվել է հոհիդա հայրենիք ամսագրում 1923-ից 24 թվականներին ԱՄՆ-ում բացառությամբ վերջին երկու հատվածների Քաջազնունին հայ քաղաքական մտքի պատմության մեջ բացառիկ տեղ ունի։ Նրա այս հատորը շատ ծանոթ չէ Հայաստանի ընթերցողին եւ որպես պետական քաղաքական գործիչ եւ որպես գրող Ցավոկ Քաջազնունին ըստ արժանվույն գնահատված չէ ոչ Սփյուռքում, ոչ Հայաստանում։ Վերահրատարակելով նրա աշխատությունները, Անիկենտրոնն իր համեսլուման է ներդնում այս մեծ հային անհատականությանը ժամանակակիցներին ծանոթացնելու համար, ասել է Թաթուլ Հակոբյանը։ Միջոցառմանը ներկաները հանդես են եկել մտքերի փոխանակությամբ եւ հարց ու պատասխաններով։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի Դաշնության արդարադատության նախարարությունը կնախաձեռնի Ադրբեջանում 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի փոխանցումը, եթե վերջինս նման խնդրանքով դիմի Ռուսաստանին։ Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության մամլո հաղորդագրության մեջ։ Գերատեսչությունից հայտնել են, որ Լապշինի կողմից նման միջնորդության պարագայում ռուսական կողմը կդիմի Ադրբեջանի արտարադատության նախարարությանը համաձայն 1998 թվականի կոնվենցիայի դրույթների։ Փոխանցման պայմաններից են դատարանի վճռի ուժի մեջ մտնելն ու դատապարտյալի ցանկությունը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե արդյոք Լապշինը պատրաստվում է բողոքարկել Բաքվի դատարանի որոշումը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Զիգմար Գաբրիելը դիմել է թուրքական ցակումով քաղաքացիներին ու բացատրել, թե ինչու է Բեռլինը որոշել վերանայել Անկարայի նկատմամբ քաղաքականությունը։ Գաբրիելը նշել է, որ գերմանացիների ու թուրքերի միջև բարեկամությունը մեծ արժեք է, սակայն հիմա անմեղ գերմանացիներին բանտարկում են, ու մենք, որպես Գերմանիայի կառավարություն, չենք կարող հետևել դրան չձեռնարկելու որևէ գործողություն։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր քաղաքացիներին, շեշտել է նա. Դրա համար էլ Թուրքիայի նկատմամբ Գերմանիայի քաղաքականությունը փոխվում է, ասել է Գաբրիելը։ Նա հիշեցրել է, որ Գերմանիայի իշխանությունները մտադիր են վերանայել համագործակցությունը ու նախ եւ առաջ Թուրքիային տնտեսական օգնության տրամադրումը եւ հասնել Եվրոպայում հստակ դիրքորոշման։ Միաժամանակ նախարարը շեշտել է, որ այդ միջոցառումներից ոչ մեկն ուղված չէ Թուրքիայի բնակիչների ու Գերմանիայի թուրք քաղաքացիների դեմ։ Իր հերթին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Գերմանիային կոչ է արել կարգի հրավիրել իրեն ու հերթական անգամ մեղադրել է ահաբեկիչներին աչակցելու մեջ։ Ես ուզում եմ իմ գերմանացի բարեկամներին ու ամբողջ աշխարհին հիշեցնել. դուք բավականաչափ ուժեղ չեք, որպեսզի հարատավորեք Թուրքիային, ու դուք երբեք այդքան ուժեղ չեք եղել, որպեսզի վախեցնեք մեզ, ասել է Էրդողանը։ Նա քննադատել է Գերմանիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը Թուրքիայում ներդրումները դադարեցնելու մասին։ Նրա խոսքով այն տեղեկատվությունը, թե գերմանական ընկերությունները Թուրքիայում դարձել են հետաքննությունների թիրախ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Թուրքիա այցելությունների ընթացքում զգուշավորություն դրսևորելու անհրաժեշտության մասին Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության նախազգուշացումները Էրդողանն անվանել է անհիմն ու չար։ Նա նաև հայտնել է, որ Գերմանիան պետք է հաշվետու լինի ահաբեկիչներին հովանավորելու համար։ մարզասերների համար։ Բասկետբոլի Հայաստանի մինչև 20 տարեկաների հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վիգեն Էսքիջյանը մեկնաբանել է Ադրբեջանի նկատմամբ 82-80 հաշվով տարած հաղթանակը։ Նրա խոսքով խաղասկզբում մենք լավ առավելություն ստացանք եւ կարող էինք ընդմիջման գնալ զգալի տարբերությամբ, սակայն անհասկանալի խախտումներ ստացավ մեր միակ կենտրոնականը՝ Սթիվեն Էնոչը, որին ստիփաց էինք փոխարինել։ Էնոչի փոխարինումը թույլ տվեց մրցակցին հավասարվել մեզ։ Ընդհանրապես մրցավարության վերաբերյալ մի շարք հարցեր առաջացան։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ ցանկանում են Էնոչին հեռացնել խաղից։ Փաստորեն մենք խաղի գրեթե կեսը խաղացինք առանց մեր կենտրոնականի։ Շատ ուրախ եմ, որ չնայած այս բարդություններին մենք ի վերջո հաղթեցինք եւ ուրախություն ապարգևեցինք հայ ժողովրդին։ Մենք միասնական էինք եւ դրա համար էլ հաղթեցինք։ Թուրքիայի Սամսուն քաղաքում ընթացող 23-րդ ամառային սուրդ օլիմպիկ խաղերում լսողության խնդիրներ ունեցողների մարզական մրցումներ հայ մարզիկները նվաճել են առաջին մեդալը։ Ձյուդոիստ Ռոբերտ Գևորքյանը 60 կիլոգրամ քաշային կարգում դարձել է արծաթե մեդալակիր։ Թուրքիայում Հայաստանի հավաքականը ներկայացված է 10 ըմբիշով եւ 2 ձյուդոիստով։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարս առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 22, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց